Кога Господ прашува девети дел, че јас цитирам со мојата серија, понатаво, кога Господ прашува девети дел, на почетокот прашање, имате ли навика, не верувам дека некој од нас барем некојаш не се ценкал на паза, ама имате ли навика тоа да го прави? Немате навика? И јас немам. Значи, тоа е за мене страно нешто. Не знам, едноставно поаѓам од таа страна да, без разлика дали е тој прекупец или производител, еве, да кажеме, за пазар, збориме, еве, за зелен пазар. А, некако, не знам, не ми дава срце, затоа што знам дека човекот се мачен, се мачи, па сега, нели, излегол таму, мрзне и сака и он да заработи нешто. Мада некојаш случајно и не сакајки ми се случува да ми снижат цена. <laughs> Само затоа што ќе тргнам од тезгата кон друга, ама од причини што не ми се <laughs> допаѓаат производите, ќе почнат да викаат по мене. Ајде ќе ти спуштам, лага. Имав една прилика, имав една прилика, тоа беше многу одам на, на старата автобуска станица, значи каде што е сега Холокаустот. А, продаваше човекот, Ром беше некоја бор машина не знам што беше тоа Нешто што ме не ме интересира, не ми требало. И ми нуди овака ми будка со сила, јас не ми треба и се тргам. За, мислете за урок од една минута, немаше една минута, цената падна 50% дори на, на тоа што ми го нудеше, што и да беше. <laughs> и сега се прашуваш кој знае кукава е вистинската цена. Или човекот се нашел на мака, па мора нешто да продаде, да изводи нешто. Да, кога нешто вредно ќе добиете за помалку пари, знаете, ќе се направиле добра сделка, добар договор а, со тој што ви продава. И ете, тоа ги тера луѓето и не е, мислам, ништо чудно. Не, не, не, не, не сакам да кажам дека тоа е нешто, не знам, злобно. А, човекот има право да, на такво нешто, но Имале проблем со тоа и учениците на некој начин? Имале проблем луѓето во Христово време? А поготово, да не зборуваме па, ако станало збор нешто за муфте, што вели Нихат или што ја би рекол Гага. Значи, за муфти и за Гага во а, состава ја човекот да го заобиколи цело Галилејско тамо езеро, за да го стигне пак Исуса од другата страна, затоа што може ќе да добие пак уште некоја риба и леп. Се секјавате нели на таа ситуација како трчале околу езерото и го стигнале овој преку езеро, они од, од, од околу и го стигнале таму на другата страна. Еден куп луѓе имало што што ги го следале од корист. Лечел. Кој не сака да се исцели? Вред, ништо лошо по тоа, нели, но едноставно имале причини, имало еден куп причини да луѓето тргнат по него. Значи од корист. Имал Исус проблеми со ваквите, но дури и учениците, што не е <laughs> ништо чудно, имале некој сличен проблем, некако така ги гледале работите. Ние сме исклони, сите работи некако да ги гледаме така во некоја таа призма. Така видиме баш на што алудирам. Учениците почнале да гледаат и на царството и на спасението како на нешто на кое што нешто даваш, за да нешто треба да земеш, нели? како да нешто купуваш, како да правиш некоја размена, значи сега дали ќе направиш добра сделка, дали ќе можеш да се исценкаш. Да отвориме Матеј 19 глава, иако ова не ми е сршта на а, темата, овде нема прашање. 19 глава Матеј. Знаете, после онаа средба на богатото момче со Исуса, Исус му рекол, продај се што имаш и тргни следи ме. И овој не го направил тоа, зашто имал многу имот. И Исус ке каже, што вели таму го 24 стик, од 24 стих читаме. И пак ви велам, полесно е на камилото да помене низ иглени уши, отколку на богатиот да влезе во Божето царство. И кога учениците го чуја тоа, се зачудија многу. И што рекоја? Па тоа што може да се спаси. Ако не може, овој богатиот. Зато што така мислеле тие. Кој може да се спаси? Исус ги погледна 26 стих и им рече, на луѓето ова им е невозможно, но за Бога се е возможно. Тогаш Петар одговори и му рече, еве ние оставивме се и тргнуваме по тебе. Еве, како богатиот младич, што не направи, ама ние оставивме се, оставивме бизнис, риболов, едно друго, оставивме се и тргнавме по тебе. И така ние, што ќе имаме, што ќе добиеме ние? Еве, оставивме тоа, го жртвувавме, што ќе добиеме се? Видите, во, значи, во, во која насоки како размислуваат учениците. Дори и за вакви животно важни теми, значи за спасението. А Исус им рече, многу убав одговор им дава. Вистина, вистина ви велам дека вие кои тргнавте по мене во преродбата, кога интересно е преводот е овде, преродбата кога човечкиот син ќе седне на престолот на својата слава и сами ќе седнете на 12 престоли ќе им судите на 12 израелеви племиња. И секој кој заради моето име ќе остави куќа или браќа или сестри или татко или мајка или жена или деца или ниви имот ќе прими стократно Исус, значи по нивниот памет И кажува дека, нормално не мисли овде буквално, дека ќе, ќе добијат стократно повеќе куки, не буквално, меѓутоа во брак, во сестри, во... А, да. И секој кој заради моето име ќе остави, значи заради Евангелието, заради службата, заради спасението, може да се случи некој да остави и жена, и мајка, и татко, и син, и керка, но ќе добиете стократно повеќе во овој живот, вели во еден друг паралелен текст, и згора на тоа, што? Живот вечен. Еве, ако сакате да размислувате така, еве, што добивате. Но, Ова само го нагласим за да видиме дека и учениците знаеле во тој правец да размислуваат. Сега во 16 глава Мати, тука ни се прашањата. Овде имаме две прашања многу битни. Мате 16 глава, 24 до 26 стих. Простите ако малку повеќе некојаш викнам, ја ви кажав дека имам малку повеќе ентузијазам. Ако не беше камерата статична, ќе трчев може би и по катедрата, да ви кажам. Ама немаме таква камера подвижна. И не сум таков тип како некој што проповедници мислам. <laughs> мислам, вистина ви кажа во Шведска 99 Не сакам да спомнувам настан, знаете кој настан се случуваше 99. Кога одевме да колпортираме од врата на врата, луѓе треба, ще требаше можеби да ме снима некоја страна и сами од себе да се видам како сведочев тогаш. Каква сила имав за да кажам, да зборувам, да зборувам за дверовите пред се, за новиот светски поредик и така натаму. Но, да се вратиме на темата. Мате 16 глава, 24 стих, па до 29, а, 24 до 26 се извинувам. 16 глава Мате. Тогаш Исус им рече на своите ученици, ако некој сака да врви по мене, нека се одрече од себе си. Нешто слично како на богатото момче. Тоа значило одрекување од себе си, за него значиле имотите и парите. За некој друг нешто друго. Нека се одрече од себе си и нека го подигне својот крст и нека ме следи. Зошто кој сака да ја спаси својата душа, ќе ја изгуби. А, но кој ќе ја изгуби својата душа, заради мене ќе ја најде. И сега се прашањето од 26 стих. Зошто каква полза ќе има човек ако го придобие целиот свет, а на својата душа и на пакости? Тоа е првото прашање. Каква полза има човек ако го придобие и целиот свет, за кој што сите се граваат? Цел свет сакаат да имаат. Па цели светски војни правеле за да го приграват целиот свет. Денеска методите им се малку поинакви. Повторно за да го добијат целиот свет. Што фајде од тоа ако вели на душата своја и на пакости? Тоа е првото прашање. Второто прашање исто толку многу значено. Или што ќе даде човек во замена за својата душа? Може ли да ја откупи човекот некако својата душа, своето спасение, својот живот? Многу битни прашања, да ги повториме. Каква полза има човек ако придобие и целиот свет, а на својата душа и на пакости, или што ќе даде човек во замена за својата душа? Кукава е цената на една душа, еве. Да почнеме од тука. Кукава е цената на една душа. Што наговестуваат овие стихови? Ој 26 стих, што наговестуваат? Што гледате во 26 стих? Нема цена, да, ед, меѓу тоа нешто друго. по-важна е една душа и од целиот свет, и од сите богатства, и злато, и се. Од се што е материјално и како луѓето знаат. Една душа е по важна од се што е материјално. Па и за една душа Исус ќе го направиш истото, така ли? Неверојатно е кукава е цената на една душа. О, да, од друга страна, точно, си ја продаваат душата за бедни пари, за власт на гјаволот. За слава. Зна, знае тоа да се најде, да се прочита за некој, некоја славна порано личност или Еве ми доаѓа во мислите, баш читав за Майкл, э, се извинувам, за Елвис Присли. Тој преку ноќ за една година, значи од тамо обично едно селско момче, станува звезда, се прославува. Феномен го викаат кралот на рок ролот, како го викаат тамо. Титула му дали. <laughs> И што од тоа? Што од тоа? Живе брзо, умри млад, а? Така им беше девизата. Живе брзо, ќе проживееш, се ќе доживееш, се што може, сите убавини, сите страсти, се, се, се, се задоволи и после што ти треба живот. Но сепак и неговата душа, и нашите, нашето спасение е непроценливо. Затоа Господ и го направи тоа што го направи. На кратко само да отидеме до Матеј 13 глава. Овде имаме параболи и веднаш после параболата за богатството скриено во нивата. Што е богатството? Што е нивата? Што е? Кој е за кое богатство овде да зборува Библијата? Спасението, Исус, Библијата, како сакате Божјата речи тоа е богатството, тоа е непроценето богатство за кое што се продаваш, се оставаш и тргаш по него. Но, во следната парабола, која што значи и едно и друго, има двојно значење оваа втората парабола за бисерот, читаме, значи 45 и 46 стих, и пак Царството Небесно е слично на трговец кој бара убави бисери, а која најде еден скапоцен бисер, оди и продава се што има и го купува. Овој бисер е Исус, но двојното, другото значење на параболата е кој е бисерот? Јас и ти. Секој од нас. А трговецот е Исус, нашиот откупител, нашиот Господ, кој што оставил се за да го, го има тој бисер, мене и тебе, еден ден во царството. Затоа што му фали, му недостасува. Таква е неговата љубов. Кукава е нашата цена, кукава е нашата вредност, ако некојаш паднете во некоја таква ситуација да сметате дека ете. Ве обезвреднуваат луѓето, ве врегаат, не ве ценат, не знам, малодушни сте и депресивни. Подсетите се на ова, во Господови очи вредиме. Без не можат пари да се соберат толку. Еве, ајде, да може ли да пресметаме колку пари чини целиот свет да го има некој, да, да го купи? Колку пари чини цело Скопје да го купи некој? Па тоа не, тоа се вртоглави бројки, а не не зборуваме за цел свет. Тоа е вредноста на, и цената на една душа. Е сега, може ли да дадеш нешто во замена за таа душа? Можеме ли јас и ти да дадеме нешто? Ако е токава вредноста, па и да можеме да дадеме, не можеме. Кај ќе ја најдеме таа цена да ја исплатиме? Можеме ли? Не можеме. Невозможно е. Денеска некои градат цркви, некои не знам прават, не знам вакви дела, такви дела, сметајки дека на тој начин ќе ја искупат својата душа. Но, еве, Јов сватил како единствено можеме да се искупиме, преку нашиот искупител, преку неговата жртва. Нема пари, нема цена. Цело време во средниот век се манипулирало со простото мноштво и се полнила касата на тогашната црква, комшиската, поради тоа што така го ги гучеле народот. Плати за да ти се прости гревот. Плати си го спасението, купи си го, со други зборови. Има ли нешто со што може да се купи душата, спасението, животот вечен? Нема. Псалм 49. Овде, овие стикови би ги прочитал од ревидираниот превод. Овде е многу овде се многу пубави. Превод е подобар. 49 псалм од 7 до 9. Многу убави зборови. 49 псалм, се извинувам, или како реков, добро, 49 псалм, 7 до 9. Никој не може себе си да се искупи, ниту може човекот да му плати откуп на Бога. Перфектно. Што треба повеќе од ова? Никој не може себе си се искупи, ниту може човек да му плати откуп на Бога. Ниту цена за откуп на душата своја, бидејќи таа е превисока. И дури вели во следниот стих, дури да се мачи долго, да живее вечно и гроб да не види. Вечно да живеете и вечно да заработувате и вечно да исплакате и пак не можете да искупите вашето. Така. Прекрасни зборови. Нема цена душата. И која е ползата сега да се запрашаме да го придовеш и цел свет? Еве, иако хипотетички, иако тоа не е можно, никој не го имал. Целиот свет. Јас не знам, сите оние кои што се желни за уживање, да се изнауживаат и да, да пробаат се на овој свет, зашто не го прашаат само Соломон? Соломон ќе им каже, што е резултатот од сето тоа. Еве, ајде да го прашаме Соломон, втора глава проповедник. Знаеме каква е оваа книга, целата. Мислам дека имавме и полука која беше тоа. Ја проучувавме. Да. Проповедник втора глава. Која е ползата да го придобиеш и целиот свет? Од четврти стих. Направив големи дела, изградив дворци за себе, посадив лозија, си направив градини овоштарници, посадив во нив секакви овошки, направив езера за да ги наводнувам посадените дрва, купив робови и робенки, имав и домашни слуги, а исто и стада со крупен и ситен добиток, повеќе од кој да е друг пред мене во Иерусалим. Натрупав сребро и злато и скапоценности од цареви и покрајни, набавив пејачи и пејачки, кој турбофолк, кој техно, кој не знам што, значи, кој, кој што сака, нели? Пеачи, пеачки, секакви човечки раскоши, се, сокровиште на сокровиште, и станав толку голем, поголем од кој да е пред мене во Иерусалим, а не ме остави ни мојата мудрост, вели? Така он мислил. И што да ми посака, очите не им скратував. Кој го може ова, освен оној кој што има? Нито му бранев на моето срце некаква веселба, туку моето срце му се радуваше на секој мој труд и таква му беше наградата на секој мој напор. Значи, гордоста на животот, желбата на очите, похота на телото, се, се имаме кај Соломон. И што о тоа? А тогаш ги разгледав сите своји дела, значи чекај малку, застане и разум, уклучи мозок, што викам. И што од сето тоа? И тогаш разгледав и сите своји, сите своји дела, сите напори што ги вложив за да дојдам до нив, и ете, се е тоа суета и гони ветер. И нема полза по сонцето. И па нема полза. Каква е ползата да го придобиш целиот свет? Е, прашете особено. Сите уживања, се, се, се што има на него, во него. Ништо джабе е ако ја изгубиш душата. И тоа е многу привремено, 10, 15, 20, 30, 50, 60, не знам колку. Викам 10 затоа што многу славни лица толку и живеат во таа своја слава и на крајот умираат. Брз живот. Живе брзо, умри млад, како што, нели, имаат некоја девиза, која што девиза веројатно им ја кажал гјавот, им ја шепнал на уво. Тој, тој не сака нас мртви, мртви во гревот. Значи, нема полза. Се е гони ветер, се е залудно ако го изгубиме спасението. Исус морал ова да им го каже и на учениците да ги подготви за тоа што следува. Дайте малку, размислете. Остајте кој ќе биде прв, кој ќе биде до, во новото царство, кој ќе биде премиер, кој не знам што ќе биде во царството ново. Не размислувате така, не размислувате човечки од со тие термини. Сега, може ли душата, како беше стихот, зашто кој сака да ја спаси својата душа, ќе ја изгуби, но кој ќе ја изгуби својата душа заради мене, ќе ја најде. Зашто каква полза ќе има човекот како придобие целиот света на својата душа и на пакости? Како тоа и пакостуваме на, то, на својата душа? Има многу примери, многу стихови, ајде да прочитаме во пословици. Повторно Соломон ќе го прашаме, во неговата мудрост што запишал, пословици. Ќе извадиме неколку стиха од овде, па потоа при крајот ќе разгледаме неколку паралелни а, текстови со овој во Матеј, 16 глава. Значи, пословици 10. А, не, се извинувам, 6.32. Пословици 6.32. Од таа возбуда што имам, па ми скокаат овде бројките. Овие од оздола ми скокаат нанапред. <laughs> Пословици 6.32 И така неразумен е оној кој се впушта со прелюбница својата душа ја губи, кој прави така. Еве еден начин како ќе напакостиш на душата своја. 8.35.36 Пословици, значи, тераме неколку стиха овде. 8.35.36. Зошто кој ме наоѓа мене, овде се мисли се зборува на мудроста, ова позната глава пословици 8, каде што дебатираат некои во поглед на тројството, нели? Вие корист, ги користат тој стихови од 8 глава пословици, но што вели овде 8 глава пословици 35 и 36? Зошто кој ме наоѓа мене, кој ја наоѓа мудроста, Библијата, Божјата реч, Господа, како сакате, го наоѓа животот и добива милост од Господа. А ако сгреши некој кон мене, значи, и пак ости на својата душа, сите што ме мразат мене ја љубат смртта, секој што ја мрази, мрази мудроста, разумот, словото, Господа, тој ја љуби смртта и на, и на покостува на својата душа. 15.32, пословици. 15.32. Кој отфрла поука? Значи, некако во тој контекст исто, кој отфрла поука ја презира собствената душа? Дали сте такви кои што сметате дека се знаете и не примате совет од другиот? Кој отфрла поука ја презира собствената душа, а кој прима поправка се здобива со разумот? во стих. 18 глава, 7 стих, пословици. Собствената уста е пропаст за безумниот и устните му се примка за неговата душа. Собствените зборови може да не бидат примка. 18.7 пословици. Може да има некои разлики во ако читате друг превод, јас читам од Константинов. Нели, на друго место вели Библијата и по нашите зборови ќе бидеме осудени или нели оправдани. А, 22, пословици 22, 24 и 25. Не спријателувај се со гневлив и не оди со бесен човек, за да не свикнеш на неговите патишти и да не наместиш стапица за својата душа. Значи, не свикнувај, не се дружи со гневлив, со бесен човек. Можеш да си наместиш стапица на својата душа. Да го изгубиш спасението. 23 глава пословици, 13 и 14. Не лишувај муја на детето опоменате. Се ова не е за губење на душата, туку тоа како како родител човек може да напакости на душата на своето чело. Имајте овие зборови се интересни. Нешто што се поеќе поеќе не се практикува денеска, дури во образовниот систем, тоа го знам од Снеже. Мислам, сите вие го знаете, па имате деца и праките на училиште, дали е строго забраната е прачката, пазете. Не смеете да шамарате, ништо не смеете денеска. Попрво, они ке ве шамараат вас, како наставник. Што ли овде? Не лишувај му ја на детето опомената, зашто ако го удриш со прачка, нема да умре. 23 глава, 13 и 14, двата последни. Го биеш со прачка, ама му ја избавуваш душата од пеколот. А, тоа нешто се заборави. Ама тоа, знаете, кој го наметнува? Се знае кој. Оние кој што, кој стои позади нив за да се изгубат што е можно повеќе души од младоста уште. Да. Ајде сега да прочитаме неколку паралелни текстови, односно први во Матеј 10 глава, значи Исус во Матеј дури на два пати спомнува нешто слично. Матеј 10 глава. Овде ќе видиме како може исто да ја изгубиме душата, односно да си напакостиме на душата. Пазите. Ова се малку сензибилни стихови, да кажам, чувствителни. Мате 10 глава, 28 стих. И не бојте се од оние, се извинувам, 37 стих, да. Тоа ми е подосна ќе очитам на крај. Ви реков дека ми скокаат бројките малко. Матеј 10 глава 37 до 39. Кој го љуби таткото или мајката повеќе од мене? Секавате што велеше Исус, кој ќе го остави својот татко или својата мајка или може да се случи и тоа ради вистината, ради евангелието. И овде вели, кој го љуби таткото или мајката повеќе од мене, не е достоен за мене. И кој го љуби синот или керката повеќе од мене, не е достоен за мене. Не е ставена и жената, ама ја ќе ја ставам и жената тука и, и се друго може да се стави. И кој не го зема својот крст и не оди по мене, не е достоен за мене. Кој ќе ја најде својата душа, е, контекстот е истиот, ќе ја изгуби. Кој ќе изгуби својата душа заради мене, ќе ја најде. Како можете да, да и напокостите на својата душа? Може ли вашиот син, вашата керка, вашата жена, и, односно, тоа што повеќе своите емоции или не знам како да кажем, внимание ќе го свртите кон нив, сакајќи, сакај, сакајќи да им удоволите или не знам што, може да се случи да си напакостите на својата душа. Фала на Бога за многу верни семејства тука што имаме и тоа е многу поинаква ситуација, меѓутоа имаме ситуација која што има поделени. И сега Син ли е, керка ли е, жена ли е, може да посака се едно нешто. И не е едноставно, значи, може заради, јас сум, а, сведоч, а, имам, а, може да посведочам на тоа, како доаѓале на масичка, маш и жена, и сега имало ситуации кои што, кои што жената ќе ја привлече материјалот, ќе застане мажот, ја влече, или обратно. Само еден мал пример, мислам, тука примери, примери може да кажеме многу човекот може да се напакости својата душа заради своите ближни. Значи, никој, со други зборови, не е повреден од спасението. Никој не е повреден. Сетите се колко е вредна вашата душа. Лука 9 глава. Паралелен е овој текст на оној во Мате 16. Затоа и да видиме што имаме тука како додаток нешто малку пообширно од она што го кажал Матеј, па тука да видиме што исто така може да биде причина за губење на душата. Лука 9 глава од 23 до 26. И на сите им зборуваше, ако некој сака да оди по мене, нека се одрече од себе си и нека го земе својот крст секој ден. Е, ова е многу битно, ова е додадено овде, проширено. Секој ден треба да го носиме својот крст. Може би сте имале прилика да кажете некојаш, јас сум го кажал истото, ќе ви дојде однака, нешто ќе зовриете и ќе речете, ах, да не бев христијанин. Ак да можев само, е, пет минути само да, да го тргнам тоа настрана. Ние некојаш го паркираме својот крст како колите, ќе ги паркираме, тъп, ќе оставиме крстот и е, чеке сега. Не може така, не иде така. Или го носиш крстот, или... Секој ден Свакете што сакам да кажам, не, паметни сте, не сакам да... На сите зборуваше, ако некој сака да оди по мене, нека се одрече од себе си, нека го земе својот крст секој ден и нека ме следи. Зашто кој сака да ја спаси својата душа, ќе ја изгуби. А кој ја изгуби својата душа заради мене, тој ќе ја спаси. И сега внимајате. Добро, да, ова е повторување на Мате 16, зашто каква полза има човекот ако го добие целиот свет, а самиот себе се изгуби или се упропасти. Еве Лука малку го кажува. И сега внимајте, 26 стих понатаму. Зошто кој се срами од мене и од моите, од моите зборови, и човечкиот син ќе се срами од него, кога ќе дојде во својата слава. И во славата на таткото и на светите ангели. И вистина ви велам, има некои меѓу овие, се извинам, толку, 26 стих. Што вели? Зошто кој се срами од мене и од моите зборови и и човечкиот син ке се срами од него кога ќе дојде срамот од проповедање на Евангелијето, тоа да кажете вистината може да ви упропасти душата. Така ли или не? Што вели Павле во Римјаните? 1.16. Зашто јас не се срамам од Евангелијето. Вистински христијани не се срами. Тој сака да ја сподели таа добра вест со луѓето. Може би немаме сила, немаме дух свети, ама срам не, не смее да постои. Ние гледаме денеска и живееме во време кога се срамиме да настапиме под името кој што си го имаме. Зашто настапуваме под други имења на друг начин? Зашто се срамиме? Заради тоа може да се не покостиме на својата душа. Така ги гледам јас овие стикови. Ако вие поинеко ги гледате, во ред. 12 глава Јован. 24 до 26. Вистина, вистина ви велам, ако пченичното зрно не падне во земјата и не умре, останува само, а ако умре, донесува многу плод. И дека е ист контекстот, го читаме 25 иот Кој го люби својот живот, ќе го изгуби, а кој го мрази својот живот на овој свет, ќе го запази за вечен живот. Ако некој ми служи мене, нека ме следи. Каде сум јас, таму ќе биде мојот, мојот слуга. Ако некој ми служи мене, мојот татко ќе го почитува и него. Значи, потребно е умирање. Треба да умреме за своето јас. Треба да умреме за овој свет, за уживањата. Ова е проширеното што Јован ни го дава малку, како додаток на сето она. Ако не умреме, за своето јас, тогаш секако дека ќе и напакостим на својата душа. А оној кој умрел, нели, оправдан од греот, вели таму Павле во име. Шестата глава баш зборува на таа тема, како ние треба да умреме, да се растнеме со Христа. И на крајот Мате 10 глава. 28 стих. Што вели оди? И не бојте се од оние кои го убиваат телото, а душата не можат да ја убијат. Не именато пат зборувавме. Со тоа што ке живеете, како што Христос живеел, со тоа што секогаш ке стоите на страната на вистината, со тоа што ке ја проповедате вистината, можете и сигурно бидете а, сигурни да ке се соочите со противење, со прогонства во догледно време, ако не е сега, тука кај нас и може би и со убиство. Може и да ви убијат заради вистината. Но што биле овде? Не бојте се од оние кои што губиваат телото, а душата не може да ја убијат. Туку бојте се повеќе од оној кој може да ги погуби и душата и телото во пеколот. Не знам колку гледаат, ама ако некој гледа, сите останати кои што сметаат дека душата е бесмртна, како ќе го протолкуваат ова? Бојте се од оној кој што и душата и телото ќе ги погуби во пеколот, во тој оган. Од кого повеќе, повеќе се плашиме? И дури натаму, едно храбрување е да прочитаме од 29 стих понатаму. Не се продаваат ли две врапчиња за асари, па ни едно од нив не паѓа на земјата без волјата на вашиот татко? Не бојте се, Господ се грижи Зошто? Затоа што вие сте бисерот, вие сте безвредни во неговите очи. И вам ви се избројани дури и влакната на главата. Замислите се, Господ знае колку влакна на главата имаме. Иако секој ден се е помалку, нели? Ама, знае. А вам ви се избројани дури и влакната на главата, и така не бојте се, вие сте поскапи од многу врапчиња, поскапи од целиот свет. Вие сте безврни во неговите очи. Затоа, спасението е безврно. Да не го изгубиме, да не го испуштиме. Живееме во материален свет, живееме во таков свет, кај што парите ни се необходни за да преживуваме. Јутоа, немојте да си напакостите на својата душа. И цел свет да го имате джабе. Се е джабе во овој живот. Се е минливо. Најбитното е она дали еден ден ќе го дочекаме живи или пак ако не живи, воскреснати во првото воскресение, нашиот спасител, нашиот откупител, и ќе кажеме, еве го. Или пак ќе бидеме во некоја друга група. Нека не даде Господ. Нека Господ не води и чува понатаму во нашите животи и нека ни даде разум. Да, добро ги вагаме овие работи. Што е што? Што има непроценливи вечни вредности, што има минливи вредности само за овој живот. Нека му е слава на Господа. Амин.